Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą gimusi. Jo mokiniai paklausė, Rabi, kas nusidėjo? Jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Jėzus atsakė, nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siunti, koliai diena ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tai tarės jis spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam, eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Išvertus Siloamas reiškia siustasis. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaujantį, klausė, ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas? Vieni sakė, tai jis, kiti visai ne, tik į jį panašus, o jis atsakė, taip, tai aš. Tada jie klausė jį, o kaipgi atsivėrė tau akis? Jis išpasakojo, žmogus vardu Jėzus padarė purvo, patepė juo mano akis ir pasakė, eik į Siloamą nusiprausti. Aš nuėjau, nusiprausiau ir praregėjau. Jie vėl klausė, kur jisai? Šis atsakė, nežinau. Tuomet jie nusivedė buvusi neregi pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino, jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau ir dabar regiu. Kai kurie fariziejai kalbėjo, ta žmogus ne iš dievo, nes nesilaiko šabo. O kiti sakė priešingai – Kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius ženklus? Ir jų nuomonės nesutapo. Tuomet jie ir vėl klausė, buvusi neregi, o ką tu manai apie vyrą atvėrusi tau akis? Šis atsakė, jis pranašas. Žydai nenorėjo tikėti, kad jis tikrai buvęs aklas ir praregėjęs. Jie liepė pašaukti praregėjusiojo gimdytojus ir ėmė juos tardyti. Ar šitas jūsų sunus, kurį sakote gimus sakla, tai kaip jis dabar regi? Jo tėvai atsakė, mes žinome, kad jis mūsų sunus ir kad jis yra gimęs aklas. O kaip jis praregėjo, mes nežinome, nei kas jam atvėrė akis nežinome. Klauskite jį patį, jis suaugęs ir pats tegul kalba už save. Tėvai šitai pasakė bijodami žydų. Mažydai buvo nutarę, jog kas tik išpažintų Jėzų esant Mesiją, turėtų būti išmestas iš sinagogos. Todėl jo tėvai pasakė, jis suaugęs, klauskite jį patį. Tada jie antrą kartą pasišaukė buvusi neregį ir pasakė, šlovink Dievą, mes žinome, kad tas žmogus nusidėjėlis. Jis atsiliepė, ar jis nusidėlis, aš nežinau. Vieną žinau, buvau aklas, o dabar regiu. Jie vėl klausė, ką jis tau darė, kaip jis tau atvėrė akis. Šis atsakė, aš jau sakiau, tik jūs neklausote. Ką dar norite išgirsti? Gal ir jūs norite tapti jo mokiniais? Tada jie išplūdo jį sakydami, tai tu esi jo mokinys, o mes Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozė yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas mes nežinome. Žmogus jiems atsakė, tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis, o juk jis man atvėrė akis. Žinome, Dievas nusidėlio neišklauso, bet jei kas yra pamaldus ir vykdo jo valią, tokį išklauso. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis. Jei šitas nebūtų iš Dievo, jis nebūtų galėjęs nieko panašaus padaryti. Jie užriko ant jo. Tu visas gimęs nuodėmėse ir dar nori mus mokyti. Ir išvarė jį lauk. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę jį lauk ir susitikęs paklausė jį ar tiki žmogaus sūnų? Šis atsakė, o kas jis viešpatė, kad jį tikėčiau? Jėzus tarė, tu jau esi jį matęs ir dabar jis su tavimi kalba. Žmogus sušuko, tikiu viešpatė ir parpuolės pagarbino jį. O Jėzus prabilo, aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų o regintieji apaktų. Prie jo esantys fariziejai tai išgirdę paklausė, tai gal ir mes akli? Jėzus atsakė, jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės, bet štai jūs sakote, mes neakli. Taigi jūs kalti.